جزاهم خيرا خير الجزاء ويشموه أجل سيكون هيرو في ميزان naona leo mtasali sauti yangu kuliko wazito sehemu juma shughuli zingine eh tutajaribu <clears throat> kalima yetu ya leo hii kalima hili kama mlivyoambiwa au tulivyotangulia kusema ni kuzungumzia موقف يا طالب العلم kuhusu khilafati hizi ambazo za kileo ambazo zinatokea baina ya maduat e, au tusema ndugu zetu maikwa duat e, ambazo zinaleta kidogo sitofahamu kati ya safu za salafiyin na maudhui hii pedagogizungumzia eh, katika anasiri kama nne. Kipengele cha kwanza tutazungumzia kuna taujihi mbili kabla sijaingia kwenye maudhui. Tutazungumzia taujihi mbili kuhusu hima. Alafu nukta ya pili nitazungumzia nasiha amma. Nasiha amma lijamii muslimin waislamu wote na خاصة وهو الذين هم السلفيين نصيحة عامة لجميع المسلمين na خاصة للسلفيين alafu eh, nukta pili ya tatu nitapiga baadhi ya mifano ambayo leo mifano hiyo inapelekea eh, kuleta sura mbaya kwa watu wengine hasatan al كوس ya يسمى alafu mwisho tuzungumzia nukta <clears throat> ambayo ndio target maukifu ya wewe mwanafunzi e, kuhusu matukio kama haya ambayo yanatokea kwenye saa ya dhaa iwe ni hapa Kenya eu au ni Uingereza ni Tanzania ni Uganda wapi E, haya ni mambo ambayo mtu ayakubali yasiokubali ni mambo ya kwa hiyo kwa kuwa wanafunzi wengi mara nyingi huwa wanachanganyikiwa wakiona haya yakitokea kwenye saa wakarudi tutaji hivi bwana tutaji hivi ah, ah usibabaike eh ni vitu eh, napenda kuzungumzia ili kuwa athari awe na mwelekeo usikose mwelekeo jambo kwenye nukta ya tawjih hizi mbili ambazo nazikusudia kuzungumzia التوجيه الأول روى الإمام البخاري ونسائيه من طريق جرير بن عبد الله رضي الله عنه وصحابة رضي الله زكية أنا سيما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة nikifanyia baia mtume sallam juu ya kumsikiza na kumtii bila kumkhalifu mtume sallam kisha asema zaidi falakanani mtume akanikariria kulakinisha maneno haya akinambia fi mastata katika yale unayokuwa na uwezo wa kufanya yani usikize mimi mtume na kunitii katika yale ambayo una uwezo wa wa kuyafanya kisha mwisho akasema wanusa likulli muslim na umnasihi kila mwislamu umnasihi kila mwislamu kwa hivyo hii kalima naizungumzia malengo yangu na nasihi ndugu zangu waislamu ala kaibeba hii kalima kwa mahmali nyingine maana leo saa yetu iko hivi kizungumza kitu wafuate bale maneno wayagafiatuni huyu bwana huyu akusudia kitu fulani wapiga ah, ah, siko huko mimi kama yuko huko siko huko sawa alqasdu min hadha mimi simlengi wala aksid pengine atajrihi ah pengine takumjeruhi mtu au napiga mtu ratia ah, hii ni nasiha sawa sisi sote ni ndugu waislamu na nasiha ni wajibu kwa kila muislamu kumnasihi ndugu yake hii ni taujia kwanza sawa hii tuibebe kutoka hapa beba useme al-ustad Abu Faisal ametunasihi akatupa hii kalima min babi nasiha hiyo ni taujia kwanza pili hadi yakdha alislamia islamia huu ambao leo eh, wa Kiislamu ambao uko ndani ya saa hii, iwe ni hapa Kenya, Tanzania, eh, ni Yemen, sio wapi, sababu leo kuna mwamko wa Sunni, si kama zamani. Kuna yakwa kubwa, ashabab walawam wana ile ikbali, wataka kujua sunna na kufahamu hii manhaj, hii mema Kwa hivyo hii yakfa ambayo ya Kiislamu ambayo iko ndani ya saa kwanza tuijue kwamba ni yakdha ambayo Mwenyezi Mungu arada allahu azza alitaka iwe hivi na rais kwa kuwa Allah ameitaka hivi kwa watu leo kuna baadhi ya waislamu wengi tu ambao wana, wanataka kufahamu hii manaji wamwelewe mtume kwamba alikuja manaji gani hii yakdha yahtaju ila riada yahitajika kuhifadhiwa na kutokwa isiharibiwe kama wenzetu ambao wana fikra za za kuharibu wanaona watengeneza lakini wao huharibu hawatengenezi hili ni jambo kila mtu aliweke kwenye akili ukiwa ni pale ushaingia kwenye dawa au hujaingia kwenye dawa hii ni aya hasa ambayo tunahitaji kuihifadhi tusivuruge kwa waislamu kwa nini kwa sababu kuna ikbal nzuri ambayo na mwamko mzuri ambao watu wanataka kujua hii manhaji waijua kwa hivyo ikiwa hii akdha ipo na yahitajika kuhifadhiwa na wenye kuhifadhi si watu wengine ni sisi ahlu sunna hatuwezi kuiacha hii akdha tuiachie mahizbi tuiachie watu wa bid'a wao ndio waishughulikie la sisi ndio wenye sunna tuna haki ya kuhifadhi eh, hila idhan alwajib ala ahli sunna jambo la wajib kwetu sisi watu wa sunna ni kwamba tuwe ni wenye tuna maandalizi tuwe tuna maandalizi ya kuhalil mashakil ya walimwengu hawa awamu waislamu ambao tuko nao ambao wamekubali hii manhaji na wanahamu katika kuijua sisi tunatakikana tuwe ni kama matabibu wa kuwasaidia waijue hii manhaj tuhalil na kusolve yale mashakili ya waislamu ambayo wanakumbana nayo sisi maduati ndio ambao tunataka kuhifadhi imani tusiwaache watu wakiwa wanahangaika wanarudi kwa maduati ambao ni munharifin a a sisi ndio ambao tunaacha hii riaya itungi kwa tunahitaji tuwe na e, maandalizi sisi ya kukabili e, eh, hii situation ambayo iko katika saha yetu ya adhabu kwa nini kwa sababu sisi watu wa sunna sisi ndio ambao tuna haki zaidi ya kuwapatia watu hii manhaj kuliko watu wengine kwa nini kwa sababu sisi watu wa sunna Mwenyezi Mungu alitupatia fahamu ya Qur'ani na Sunna, fahamu sahihi. Je, hatuwezi kuacha awamu ambao wana hii hi fahamu na huu mwamko, tuwaachie maduati wengine munarifin, na sisi tupo lazima hili kila mtu alijue. Ukiwa pale watu tunawahitaji wafahamu hima Hatutaki kwamba wewe ukijua sunna ukaingia peponi peke yako au kuna mtu aridhika hivi wewe ulishaji wa sunna ukatoshekana wewe kwamba mimi nishakuwa salafi basi mimi ni mtu wa sunna basi kuna wenzetu ambao wahitaji pia hii manhaji waifahamu kama ulivyofahamu wewe ili tukaingia wapi pekoni sote hapa huwa alhadaf hado malengo kwa hivyo ni taujini kila mtu atoke hapa eh, ajue kwamba anasema nini hii ni fahamu ambayo kila mtu aibebe aiweke kwenye akili akili yake. Nukta ya pili ni nasiha ya Waislamu ala al-umum na hasatan eh, ndugu zetu ahli sunna. Mimi nukuu maneno ya Sheikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi ana risala yake ndogo tu pale mwanzo alizungumzia haya maneno samau nasiati li ahli sunna akasema nasiati li ahli sunna na huyu mtu alikufa ni kamili sana ya abadha lau angelikuwa yuko hai leo aona hii situation ya Uislamu leo waliokuwa nayo miaka mingi kufa lakini azungumzia mambo leo ni mambo sisi tunayaona live akasema nasiha yangu kwa watu wa sunna an yatabaadu an asbabi lfurqan tujiepushe sisi na zile sababu za kufanya tuwe na e, utengano baina yetu walikhtilaf zile asbabu zote ambazo wahisi wewe muislamu e, ukiwa ni mtu wa sunna hili jambo nikilifanya nikifanyia ndugu yangu yawezaleta chuki yawezaleta mpasuko muislamu ujeke mbali nao kwa nini asema kwa sababu faakidatu ahli sunna kwa sababu itikadi ya ahli sunna ni wahida itikadi moja leo tutaanza kwa salamu ingia amerika nenda sijui germany nenda paka chaiti Ukienda ukidiriki ndugu zako salafiwe kule utawapata manhaja yao ni ile ile yako. Hamtofautiani itikadi eh sulu itijaha zenu huwa zinakuwa ni moja. Limadha kwa sababu inakwenda tamshuna ala kalbi rajulin wahid. Hamtofautiani kama tulivyosikia hivi zile khasas za alfirka najia alizozungumzia hapa al-akh fadhil Ni hivyo hivyo. Ma yastarifu tamamu kwa kuwa itikadi yetu ni moja na itijaha yetu ni moja leisa hunaka musawwir hakuna kitu chote ambacho chaweza kujuzisha eh kuleta furka baina ya eh, waislamu au tusema ahli sunna hasa wal hakuna isipokuwa pengine ila aljahil nasema shair mukmin isipokuwa pengine ujinga baina yetu wal au kufanyiana dhulma wa shaitani au awe sababu ni shaitani hivi vitatu na ndio saha leo ukiangalia ya salafiyin eh tumekuwa na baadhi ya furqa na ikhtilaf eh ambazo ukiziangalia si vitu vya kupata kutengana wala kubaguana sababu changia ni hivi vitu imma al-jahl wa imma al wa imma ash kwa hivyo haya maneno kila mtu kwenye akili azingatie. Sisi hatuhitaji eh, kuleta chuki baina yetu kwa kuwa itikadi yetu ni moja, itijaha yetu, afkari zetu huwa lenga kitu kimoja, hakuna sababu ya kabisa. Mtume sallam ni hoja alayhi, ni hoja juu yetu sisi wale nasi na kwa watu wote na mtume anakataza umma wake nahyan bathan kikataza kabisa kwa kukata kwenye katazo ambalo la labsa fi halina pengine e, eh, fumbi fumbi ah, ah, katazo ambalo liko wazi nabi Musa peke yake kila muislamu hii ni nahi mtume sallam awakataza waislamu E, tafuta zile sababu za kufa kwenye hadithi ambayo rajau limamu lbukhari wa muslim mtume saa salam asema la tabaghadu musichukiane wala tahasadu wala msihusudiane wala tadhabaru wala msikatane wakunu ibada llahi ikhwana kuweni waja wa allah ambao ni ndugu wala yahilu limuslimi na wala si halali kwa muislamu an yahdura akahu fawqa amgure na kumkata ndugu yake muislamu zaidi ya siku tatu hii hadithi ndugu islamu aliikwa mtume alipozungumzia hakuwa anazungumzia kuelekeza hapa neno kwa mawe au majabali mfano hali maneno mtume aliyazungumzia yanahusu mimi na wewe uwe ni salafi wewe si salafi madam ni muislamu haya maneno ya kuhusu maana kuna mtu ye akiona mimi mtu sunna aona kwamba mimi sizofanya makosa hata wa unaweza kajiahuruka shaitan shaitani aweza kukuhuru akakuingiza kwenye hizi shirki ukawa na hasad na ndugu yako ukawa na chuki na ndugu yako ukamkata ndugu yako bila sababu zozote ambazo za kumkata ndugu na hayo tutafanya tukitoka hapo tukajiona mimi salaf mimi salafu wangu hizi nasiha mtume hakuzielekeza mawe alituambia sisi waislamu kwa hivyo mtu akaa ajue hizi nahi sawa na mtu kufanya madhambi usione kwamba kufanya madhambi ni kuzini ni kuiba au ukampiga mtu ngesa kando madhambi haya pia ni madhambi haya na nadhani eh, darsa kalima ijayo al-akh Fadil akija kuzungumzia amradhi al-qulub nafikiri haya atagusia hii ni rai iko wazi pili kwenye hadithi nyingine jaa fi sahihi muslim mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna ash-shaytan hakika shaytani قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب شيطاني amechoshwa na kuabudiwa na wale wenye kuswaliwa kumwabudu alichoshwa na hilo kwenye kisiwa cha waraha fil jazira walakin akasema walakin fitahrishi baina lakini katika kuwagonganisha baina yao hii ni kazi anaifanya sasa ndugu Muislamu, ikiwa leo wewe au wewe unagongana na ndugu yako Muislamu na asbabi tafiha, sababu duni tu, sawa, utamwambia kwamba wewe hujaingia kwenye nyafu ya shetani? La, mimi nakwambia utaingia, ushaingia kwenye nyafu ya shetani, hata ukiwa salama. Hilo duni utakuwa umewindwa ukaingia kwenye nyavu ya sheitani na unapelekwa na sheitani. shita ukubali hilo ama usikubali, huwa nini kwa sababu haya maneno Mtume aliyazungumzia. Kwa hivyo waweza kuingia e, kwenye maslaki ya sheitani ukaona watengeza kumbe waharibu. Na wewe shaingia kwenye kumfuata nani? Sheitani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuleta tahrish, husuma bainaka wa baina ikhwanika na ndugu zako ambao ni wako sunna. Kwa hivyo haya ni makatazo kiufupi eh, ambayo Mtume aliyakataza ala al-umum wa Waislamu na hasa sisi watu wa sunna tukiwa na na hilafu ni shari mzozo na chuki ya kutengana huwa ni shari kama alivyosema abdullahi ibni masud radiallahu anhu fima akhrajahu limamu albukhari kwa maana hii ambayo nime nukuu abdullahi ibni masud radiallahu anhu wakati uthman ibn Affan radiyallahu anhu mutawali mutawalli al-khilafa wa khalifa kwenye mawsim al-hajj kule mina kule mina aliwasalisha watu eh raka nne hapo tunajua kule wazo saliwa mbili mbili swala dhuhuri kuja mbili eh alasiri mbili kwa sababu ndivyo mtume alikuwa akifanya lakini yeye ulipokuja khilafa yake aliwasalisha watu raka nne Abdullah ibn Mas'ud alipoona hii kadhia istarja kwanza alisema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sababu ni msiba kwa nini ana masura kama ambaye ni khilafu sunna tupo Sivyo alivyomwona mtume na Abubakar na Omar walivyokuwa kifanya. Fastarja akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Akasema sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam nimeswali pamoja na mtume rak'atayn hapa mina. Wa ma'a Abi Bakr rak'atayn na wakati wa Abu Bakar <clears throat> alipokuwa khalifa nimesali naye pia rak'a ngapi? Mbili. <clears throat> Wa ma'a Omar na wakati ركعته عمر فيها في مسألة ناية ركع بيمين فيا ليتني ركعتين مقبولتين laiti eh tuje hizo hizo rakaa mbili zenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala faqila lahu watu akamwambia ala sallaita rak'atayn kwa nini basi uswali rakaa mbili angalia fikri ya huyu sahabu akawaambia watu al khilafu sharrun من khalifa mefanya lile kwa nini tusazane akamwambia nikifanya hivyo hadha khilaf takuwa na khalifu nani al-imam akasema al-khilaf sharrun mzozo wa khilaf huwa ni shari haileti manufaa huwa kuna biashara kwa hivyo ndugu waislamu khilafu sio nzuri mgongano wa watu baina yao hasatan sisi watu wa sunna eh ni kitu ambacho hakileti tu na hichi kitu ambacho kinachangia eh, hata kwa awamu wengi wanakuwa na asasi na hii manhaj wakati wao wenyewe wanataka kujua ile manhaj sisi hizi hivi tunafanya kwenye saa tukidhania kutengeneza lakini hatutengenezi tunaharibu najua haya tazungumza pengine eh, katika sisi pengine huyaone hizi situation wakazini mazepa zikakaa lakini sisi Sehingga punya masjid, para kwa sababu nasiha. Na wafuata nasihiana Waislamu, haimaanishi kwamba wewe sana tuweze kukosea, baina yetu pia tukikosea, lazima tunasihiana. Kwa hivyo, khilafu huwa ni haina kheri ndani yake. Sasa nikiwaleta kuwapigia mifano ambayo leo huwa inatusababishia sisi ambao awamu wanakuhitaji kama matabibu wa kuwaelekeza wafahamu hii manhaji sisi ndio ambao tuna matatizo ndio mpaka inapelekea tulab wengi wanakosa mielekeo kwa sababu wakiona wale wakubwa wao pia nao hawawaelewi au nasema urongo au nasema wako wengi mbona bwana hizi ah, ah, kuwa makini leo Una mifano mingi ambayo huwa inasababisha baina yetu na hata vitu vya vya watu kupigana vita, wala kusikiana, wala kutengana. Ni vitu vidogo lakini vinajengwa kwenye saha yetu na kuwapelekea eh tuna eh na wa watu wakawa na mtengano Tengana. Lakini kabla sijaamsa hizi mifano kuna tambia hapa nitakuigusia. mtuyoyote kiwa mwislamu hasa ukiwa mtu wa sunna sikiza haya maneno ya imamu wetu aima wetu kibara ambao walibeba bendera ya sunna alimamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kwenye kitabu cha sunna lil-khallal asema haya maneno sema ikhraju an-nas min as-sunna shadidun kuwatoa watu kwenye sunna ni jambo zito sana si kitu watu leo kitu kidogo huyu hayumo bana shapinda huyo al-Imam Ahmad wale waliobeba bendera ya sunna asema haya ifradu nas min as-sunna shadidun ni jambo zito sio kitu kidogo tu hivi mtu amjua wakanya saa julikana na kulabu fulani bwana ndai wa sunna wewe tu sababu nini pengine mlitoka kwenye kitu kidogo wewe una fikira yako na yeye ana fikira yake kwenye kadhia fulani unalazima kwamba yule mtu paka awe na fikira yake hakuwa na fikira yako huyu hayumo si manhaji hadha laisa bil ni khata pili kauli nyingine alimamu ad-darami kwenye kitabu chake ar-radd ala al-jahmiyya kurasa 194 asema haya maneno akisema la yajuzu lirajulin haifai kwa mtu an yunsiba rajulan amnasibishe mtu mwingine ila bid'a akamnasibisha na bid'a yote biqaulin ima kwa kauli aliyosema au fi'lin au kitendo hatta yastayqin mpaka yule mtu awe yakini anna qawlahu dhalik kwamba kauli yake ile aliyosema au tendo lake alilifanya kwamba ni baba sisi tunafanya hivyo hatufanyi hivyo leo. Mtu akurupuka bandika tu bandika bandika bandika, akitoka pale ah, eh, yale milima za Galila kiu atakuwa shakitoa. Kwa nini? Kwa sababu lengo langu ni kwa ni ni nijoge fulani. Ah! Ma hakadha kana eh, aimmatu hawakuwa hivyo imamu yetu Na hii haya ndio ambayo yanaharibu hii aya niliyozungumzia na hii yakfa ambayo uko nayo kwenye saha inavurugwa kwa sababu ya matendo haya sasa wewe ukiwa kwa sunna tuwafanye hayo ukiyafanya lakini kuwa makini kuwa makini hautengenezi utakuwa unaharibu sisi tunahitaji alulfa na uhda baina salafiyin haya hayatengezi yanaharibu na kuna natija ambayo kila mtu ataikana aifahamu ukiwa na tabia hii ya kila mtu wamtoa kwenye dini kana kwamba dini ni yako na kwenye manhaj usione kwamba wewe wafanya kitu ni simple si kitu simple ana ankun laka uone sur ah, ama ama ah, sai mimi wanapenda sana mara nyingi na kuruku hali kibar al ulama tuachieni maulama wakubwa sisi tulab tusingieni vitu kama hivi yani tunakuwa na haraka kumhukumu mtu kufanya hivi sawa kwa sababu sisi likilati alilm ambayo tuliyoko nayo nafahamu hatuchungi kwenye babu ya jalbi masale wa dafi almadar hatuna nayo mara nyingi hatufanyi usawa tunakosea lakini ukijua kwamba hili jambo kulifanya ni dhambi sawa قد يرجع إليك وبالا waweza kuregelewa na maafa kwako wewe ukiona wewe wafanya vizuri lakini ujue kuna maafa hayo yatarajia kwa na mimi nakupa sura hii kadhia alitaja alimam mukbil Muqbil ibn kwenye hii risala yake akieleza asema kala ibn al-Muflih rahimahullah akinukuu maneno ibn muflih maneno ya imamu ahmad ibn hanbal asema qala al-imamu ahmad rahimahullah ma takallama ahadun fi an-nas hakuna mtu yoyote ambaye atawazungumzia watu sawa kwa vibaya illa sakata wa dhaba hadithu isipokuwa mtu huyo ataporokuna siku atakuja kuporomoka na maneno yake atakuwa ni mtu wa kawaida poromoka kila kitu وتقد kuporomoka sisi طلاب ikiwa utamzungumzia ndugu yako muislamu na kupasua jamaa salafia na ule ndugu wao ukiona watengeneza biduni haki wa biduni bayina sawa wewe ukiona wafanya watengeza ujue maafa haya za kukupata huwezi kuondoka hapa duniani haya maafa yanaweza Sasa alimam Ahmad akatolea mfano wa mtu ambaye alikuwa na tabia tabia hii wakati wao akasema kad kana bil Basra kwenye mji wa Basra kulikuwa na mtu mmoja yukalu lahu al-Uftus ni lakabu yake wakati ule kwa ajulikana kwa lakini eh, al-Imam al eh, kwenye vitabu vingine alimtaja kwa jina aitwa Abdullah ibn Salama imam الإمام أحمد يسمى كان يروي عن الأعمش huyu bwana alikuwa kirawi hadithi kutoka al-Amash Amash kamjua nani sawa na maulama wengine kana yarwi akipokea kutoka kwao wakana lahu majalis alikuwa na majalis kadhaa za hadithi kufundisha watu eh, kwenye harakati na nini wakana sahihu alhadith na alikuwa mwenye hadithi sahihi watu walikuwa eh, wanaikubali kwake kwenda kusoma إلا أنه كان لا يسلم على لسانه أحد من أحمد يسبقوا بنهول alikuwa ulimi wake hausalimiki na mtu yoyote kila mtu mbadilika kila mtu mbadilika biduni afya wa biduni baiti kila mtu mbadilika asema Imam Ahmad fadhahaba adinuhu wa dhikruhu utaji wake ule ukaenda hali zake zikaenda hakuna sakata yanguka proroka ها مامو كن في ما أدري الإخوة السلفيين هاو يسوني أو هاو يوني أو هاو مسيحيكي ما أدري والله يدل العرب تحريم سهيات وأقرب دليل pengine haya ni ya zamani akrab eh, ya ukaribu zaidi mtu achukue mfano Sheikh Yahya al-Ajuri aina huwa al-an sasa yuko wapi ikiwa mtu anakumbuka dawa iliyokuwa damaji miaka ya nyuma alana aina huwa kwa sababu ya haya athari yake hii kwa hivyo wewe usione kwamba ni waweza kufanya lolote la haya ni mambo kila mtu akae kikaa ajue e, ukifanya haya mwisho wake utafikia utabakia mtu wa kawaida hakuna kitu mali cha hana kwa hivyo ni kujiran kwe kwenye akili leo kuna mifano ambayo sisi inachangia baina yetu kukatana na siasa sababu za mifano mingi lakini mimi napiga kama mifano mitatu kwa sababu ya ya wakati katika maajabu leo katajid waweza kupata baadhi ya watu au baadhi ya sulahu تسميه لا يحسن illa tahrish yeye haoni kizuri cha kufanya isipokuwa ni kufunganisha watu sawa alikuwa yule alikuwa yule au muunganisha watu wasema na kufanya muhawala mkubwa tafriki madha baina ahli sunna awatenganisha wale watu wa sunna asiwe kitu kimoja kuna watu kwa hiyo usio na tabia hiyo ukiwa ni pale eh katika kulabu ahli sunna usio na hiyo tabia hizi kitu kibaya na ndio mifano ambayo leo inachangia eh, inaleta pasuko kwa sababu ya vitu kama hivi na silika hili ni jambo ni dhambi ili ukilifanya kwa sababu itakuwa ni annalima wachukua yule kupelekea yule kuchukua yule kupelekea yule watu wanaona si kitu kizuri haya ndio mambo ambayo moja katika mambo ambayo yanachangia eh, kuleta eh, farakano na chuki baina ya watu. Ukampata mtu huyo anajua sauti yake bisui dhan na, na dhana mbaya na ndugu yake Muislamu, akawashughulisha watu wote kibara wasighara na wazungumzi wazungumza aliyoyaleta saa nzima na kuzungumza huyo. Kwa kuja na mtu mmoja kuwagunganisha watu kwa sababu yani nini? dhan na ndugu yake Muislamu. Kwa kuwa yeye amejengea, kwa sababu ujinga wake akajengea hukumu e, ya mtu akamfanyia e, akamfanyia tabdi kwamba ni mtu wa bid'a au ni hisbi kwa kuwa yeye ni mtu ambaye hawako kwenye mrego mmoja au kwenye fikra moja. Bid'a ya nini? Ya bid'a. Dalili yake kubwa ukimuuliza, mbona ule wasema ni hisbi bana? Mbona ule ni mtu wa bid'a? Mbona daki yako nini? Atakwambia qala fulani fulani anasema eh kwani fulani ndio dalili tena leo mtu atakwambia kuna mwanachuoni fulani ansema kwa sababu alulama wetu wa sunna wako makini sana lakini mtu atakutajia mtu wa kawaida tu pale mwenzake mwanafunzi fulani bwana ameniambia huyu bwana ashapigwa ashatandikwa ah, hiyo ndio dalili sio hivyo mambo yenyewe hizi kadha tasfaraga fiskullah ni makosa si sawa hizi hivi katika amkila ambazo zaleta e, eh, baina e, ya e, watu sunna au ukampata mfano e, mwingine maratan ukampata mtu yathiru bikalami ahadi lulama as alsalafiyin kapeperuka na kauli ya mwanachuoni akaibeba ile kauli ya yule mwanachuoni mala لا يحتمله na maana ambayo sio ile aliyokusudiwa kwenye wanachuoni ili tu yani aikunje aikunje kwa nini malengo kuna mtu ataka kumporomosha amweke chini kwa hivyo ataichuni ile yale maneno ayafinya mpaka yaingie eh, aseme kwamba huyu mwanachuoni alikuwa mzungumza apiga fulani ili tu hamjeruhi na wewe mwenye kumwangalia hakuna sunna aliyonyanyua wala hakuna bid'a anaivunja yeye mwenyewe afanya hivyo kwa nini pengine ni hadhi ya nafsi ana malengo yake ya nafsi ya shamba kwenye hilo kwa hivyo ukampata mtu yule yeye mwenyewe abania nafsi yake kana kwamba yeye amefika maqama al yeye ni maasum mayote anafanya matendo kama ambayo ni makosa hii ni hapa na hapa athari wewe iyaka thumma iyaka tena jiepushe na ujiepushe ukiwa wewe ni sana antaktase maana kuna watu wanafahamu usikomeke kwenye fahamu zako peke yake hinama taktadhi bisalafi salih wakati unapowaija watu wema kwenye hii manhaj fi tahdhir hata kwenye kuhadharisha mtu min almukhalifin katika watu ambao wanakhalifu manhaji hii ya sunna ukaona kwamba peke yake kwenye tahdhir hii ndio manhaji ya bwana kuna watu leo wanazofikira kwamba wewe kama upikiraji basi dai wewe wewe bado hujakuwa kwenye manhaji wewe ukadhania kana kwamba manhaji yote imejengwa na hili jambo la watadhun kisha ukadhania kwamba hadha huwa amalu salaf kwamba hayo ukifanya hivi ndio matendo ya watu wema waliotangulia wa anna hadha huwa jihadu kwamba hii ndio jihadi yao ambao walifanya huko nyuma sio hivyo as-salafia dinu hii manhaj ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala لأن معصوم هي منهج لمعصوم هيس أخطاء ناس برقسيس لنعم لكن منهج غير لمعصوم هيدا مقصة وحواني سلفيا ديني الله وهو شرع متكامل لأن الشريعة أمال من الكاملين وكما يقع الغلو في بعض الناس كما vile vile eh yaweza kutokea kufanya ghulu kwa baadhi ya watu ima min jihati al-aqida au ni kwenye sheria za ahkam kadhalika ujue wewe ukiwa ni salafi waweza kufanya pia ghuluu katika nini katika kuhadharisha watu au fi tabdiihim au fi tadlilihim au fi tahlilihim waweza kufanya na watu wengi wafahamu ghuluu sio kwa kwenda kwa sababu fulani maana na ghuluu fulani waweza pia wewe ukawa salafi unafanya ghuluu kwenye kadhia hii ya nini ya kuhadharisha watu na kuwakata watu ukawa unaingia kwenye ukaingia kwenye shetani tano kwa hivyo tuna intiba tuna intiba nukta ya mwisho mfano wa mwisho yaweza kutokea pia baina ya watu wawili salafiyin mathalan wametofautiana kwenye kadhia kifika huwezi kulazimisha ndugu yako muislamu fikra ile aliyokuwa nayo umlazimisha na fikra yako hii ni khata haya ndio yako kwenye sana wewe kama imetokea jambo ukawa na muono ambao unatofautiana na ndugu yako mwingine leo watu wanafunzamana hivi watu kwamba lazima ule mtu aende na fahamu yako na mrengo wako akikukhalifu huyo hayumu atolewa kwenye manhaji ni atoa wapi hapa ma samina hadha fi abaina alawwalin hatujasikia kabisa sikiza maneno haya ya allama الشيخ عبد الرحمن السعدي kwenye kitabu cha al-Fatawa Saadia kurasa 61 sikia haya maneno nasema fahab anna sawaba ma'aka asema Sheikh Abdurrahman chukulia usawa uko pamoja na wewe yakina natofautiana ndugu yako Muislamu na wewe waitakidi, chukulia kwamba wewe ndio mwenye usawa sawa. Ndugu yako mwingine amekosea, fahal khata, asema Sheikh Abdurrahman, fahal khata al-insan unwan ala su'i qasdi, je wewe Muislamu watakikana eh, mtu huyo aliyekosea kule kukosea kwake ubebe kama ndio kama ndio unwani ya makusudi yake mabaya kwamba huyu bwana hakufanya hivi sikuwa na makusudi mabaya la mtu aweza kuwa na fikra fulani atapoteana na yako akapatia udhu patia udhu au neno kakae naye umweleweshe haimaanishi yeye kukosea tayari yeye ana suul qasd kwa msimamo ambao alijenga kuhusu tabia fulani sio hivyo mambo yalivyo mambo hivyo sawa kisha mashaka akasema falaukana kana al-amru kadhalik ingelikuwa basi mambo ni hivyo kila anaye tofautiana na mwenzake kwenye mawazo na kwenye fikra kwenye jambo lolote lile la wajaba ramyu jamii eh, ulamai umma angesema lingewajibika hilo basi kuwapachika wa ulama wote wa umma wa Kiislamu bil khasuri sayyida kwamba yale ambao wanatofautiana au mwanachuoni atofautiana na mwanachuoni mwenzake kwenye kadhia fulani basi ni maana yule mkosa tumbebe na kwamba yeye anakusudia nini mabaya ngiwajibisha hivyo kina shafi rahimahullah kina abu hanifa walitofautiana masaili mangapi lakini je yule mkosa ambaye hakupata tafaa kumbeba kwamba yeye ana makusudio mabaya la sio hivyo وإن يعذر بعضهم بعضا ومسائل ambayo yajuzu eh, watu kutofautiana kwa nini asema fahal salima ahadu min khata je kuna mtu yoyote ambaye alisalimika na kosa hakuna hakuna mtu ambaye ni masudi wa hal hadha na je hii asema eh, alladhi tajarrata alayhi wewe ndugu yangu muislamu ambayo ulijifanya kasiri nalo eh, ya kwamba umlazimishe ndugu yako mpaka awe na fikra yako isipokuwa utakuwa isipokuwa ni mkhalif lima ajma alayhi muslim utakuwa umehalifu kile ambacho wamefanya ijmaa waislamu ya kwamba la yahilu ramyi almuslim bilqasdi sayyi haifai kumpachika ndugu yako mwislamu na makusudio mabaya idha afta wakati amekosea wewe direct kwamba ah, sio hizi problem bali mfano ambayo iko sema tulikuwa Isso virou uma pergunta. Diga para inachangia eh, kuleta hizi shida. Wakati umekwenda, lakini nikiingia kwenye nukta ya mwisho ambao ndio target na ndio al almawdhu. Hizi shida ambazo ziko kwenye saa ya dawa tunaweza kuzihali kivipi au mwanafunzi ataikana achukue mauqif ipi tunapoona eh, mambo kama haya yatokea kwenye eh, jamii zetu baina yetu sisi watu jambo la kwanza watakikana atalib usibabaike sawa lolote ukiliona natokea kuwa na hii haya makundi tahkim alkitabi wa sunna jambo lolote likitokea liangalie kwa muono wa Qur'ani na Sunna kufundisha nini usiangalie yule aliyezungumza ah, ah. angalia lianna usula alkitabi wassunna ma tataghayyar hizi usul ambazo eh, zina istikrar hazibadiliki sisi wenyewe tunaweza kubadilika na fahamu yake sasa wewe unapoona hadi kama hii kitu cha kwanza mauti tutachukua eh, rudi pale kwenye eh, tahkim alkitabi wassunna waangalie mafundisho ya Qur'ani na sunna يعني مشانين لا ينجو أن يكفر الله على يكفر سيد كويسة طبعا في سورة النساء من يسرون طبيعة فإن تنازعتم في شيء مكيزوزانا kwenye jambo lolote farudduhu ila Allah wa rasul irejesheni kwa Allah na mtume in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ah, ikiwa nyinyi kweli mwamini Allah na siku ya mwisho hilo solution ya موقف لطالب hivi pili سؤال أهل العلم natafizika mahali unaona hali ndio nini ngumu uliza wale ahlul ilm min ahli sunna tutakuwa kule mshrik kwa sababu wao ndio marje siulize kitu kidogo kidogo na akakuingiza pressure a ah, a ah. tarje ila kibar rudi kwa wale wanachuoni hawa ndio ambao tulielekezwa na Allah turudi kwao wanatuondolea yale mashaka mwenyezimungu Mungu anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ulizeni wale wajuzi ikiwa nyinyi hapo na wajuzi ni sio wengine humu ulama wetu wa sunna tanarji ilayhim turudi kwao tukiwauliza tuondoka ule mshikiki sababu kishida nazunguzia hazitoka kule kwa maulama maulama wetu wako safi kabisa dawa waifanya vizuri lakini huku chini sisi tulab ndio ambao tunaivuruga hija ingawa kuna baadhi ya tulab alilmi wao wamejivia faradhu bima indahum min alilm wakaridhika wenyewe na kile walichokuwa nacho katika elimu wewe kama ni mwanafunzi za wanafunzi wao watofautiana tabaka zao kuna wanafunzi kidogo ni wakubwa kuna wengine wakati na kati fil ilm wal martaba wengine ni wadogo eh, lakini wewe mada ni mwanafunzi mama kunti ni mwanafunzi eh, mkubwa mtawasit ni mdogo eh, hili ni jambo lazima kurudi kwa ulama wewe lolote shaka wewe lolote litokea jambo la watu kugongana eh, narji ila ulama hii ndio hayakuweza kusalimika na hizi hizi ama shakili ambayo yatokea kwenye saa yao wao ndio wanaweza kutuondolea huu nchi lakini tatizo sasa baadhi ya tudhabu e, eh, wengi huwa au baadhi yao wenyewe wanadirika na elimu waliokuwa nayo e, wa asbahu madha yujadilun kutaka mjadala eh, ukapata hizi shida ambazo leo lakini mkosa kulifanya lazima turudi kwa ulama wetu wa wasomi لهذا الإمام الترمذي في سننه من طريق أبي أمامة anasema qala rasul sallallahu mtume asema ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi hawakupotea watu baada ya uongofu ambao walikuwa nao illa utu aljadal isipokuwa kupewa nini husuma na mjadala ikiwa jana mlikuwa kwenye uongofu wa kwenye manhaj hamkutoka kwenye uongofu huo mkaingia kwenye upotofu isipokuwa lazima huwa ni mjadala eh watu huleta mjadala kuzo sana kwa nini kwa sababu mtu ajitosheleza asema mimi pia bana wewe nani shekh wewe talib yakitokea mashaki turudi kwa kibao watu wakubwa hii ndio heshima ya kuwapa hadhi yao wale maulama wetu wa sunna Tatu, katika mawqif ambayo talib ahitaji pia kuwa nayo al-ikbalu ala talabi al-ilm, <clears throat> mwanafunzi kusalimika wewe kimbilia kwenye kutafuta elimu mambo mengi huwa yanatokea huko usijishughulishishe kabisa wewe jishughulisha na nini na kusoma hadha alladhi yanfau leo wajua tulabu wengi tupenda tokea jambo tu hivi kila mtu ashajinyokisha kuna nini baba wewe mwenyewe hujui lolote pengine elimu uliokuwa ni kidogo tu sawa wakwenda kuparaga mambo makubwa ambayo hata hayakuhusu na kija nini mwisho unaingia kwenye nini eh kwenye makosa eh tatawarra unakwenda kuparaga vitu ambavyo havifai kuparagwa eh toka hapo waanza kujilaumu mwenyewe ilikuwaje uwe ni makini mauti kuzuri afdali mwenye makini haya yanayotokea haya hata sikubabaishe sawa fanya bidii kunja kanzu yako vizuri sawa elekea kusoma nenda ukasoma la tastaghil bihadhi lumuri hii itakusaidia wewe kubeba hii mauti huwezi kwenda kuangaishwa na wewe طالب إذا نظرت ila قصورك ukiangalia kwenye yale mapungufu yako kwa sababu hukusoma bali innaka lasta bishay bali wewe ukijiona kwamba si chochote e, ila janib alulama kwa wale janib ya wanachuoni ima wa au waleo kwa kuwa wao wamesoma sana na wewe bado ni mpungufu hujasoma kitu ukiangalia kitu kama hicho basi hapo utapata ibra eh, na ukawa huwezi kujishughulisha isipokuwa tashughulisha nafsi yako huwezi kujishughulisha eh raddi madha ala ala ikhwan huwezi kujishughulisha na kitu kama hiki ukae o oh, kiumu amefanya hivi huyu amefanya hivi umefanya kaa usome sawa ma tastakili hadi umur na itakusaidia kutoka mahali daima ukijishughulisha na watu yule amefanya kwa ile amefanya fulani yule sio afanya nini yule hayo kusaidia hayo سوا إلى وصوم هذا الذي ينفع تفصيلية كوني مشاء نما سلمي يقول وسال بنا بيها يشغلش na kusoma tuacheni hapo kusikiliza hapo tunayaona kwenye saha eh tulab wale mutamakinin wene makini jishughulisheni na kusoma hili litakusaidia zaidi nne katika mawkif ambayo pia itakusaidia wewe النظر في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء ukisoma zile khilaf zilizotokea baina ya masaba الله عنهم na maulamaa ambao walikuja baada yao ukiangalia vizuri zile ikhtilafu zao utambeba yule mukhalifu wako anayekukhalifu kwenye fikra fulani ala salam daima utakuwa na حسن الظن بأخيك يا حبة توقع بقوة نصمة خلاف ذات مصطبة البقوة ونعمليان بين ياو هو أنا شوفي بين ياو هو أنا أخذ بين ياو لو البقوة سكبة كنا بعد مسائل والكل سكوتيان wewe pia ukisoma ukapata mazingatio kwenye haya huwezi kumbeba mukhalifu wako isipokuwa kwa salama na wala mtu umlazimisha bi an yakhfa li ra'yi huwezi kumlazimisha yule ndugu yako kwamba lazima aende na ayamu yangu hiyo ni khata waalimta na utajua pia anna bimutalabatika huna kumtaka wewe yule ndugu yake ndugu yako muislamu akubali rai yako lazima hiyo ni kwamba unamlingania yule mtu ila fahili madha fani sawa umwambie kwamba usikilie bwana sawa lazima upate fahamu zangu kila mtu ana akili yake na fahamu yake kwenye masaili ambayo kila mtu aweza e, ana majali ya kufikiria na kufahamu huwezi kumlazimisha mtu e, kwamba lazima yakhdha lirai sio hivyo ni khata lakini leo kuna watu kulazimisha kwamba madam fikra hii Qurani lazima unelee fikra yangu maanta na pia mtu huyo atakuwa namlingania ile taklidi kwamba akuige wewe na taklidi kwenye dini ni haramu taklidi kwenye dini ni haramu hayo makosa uweza kuyafanya mwisho katika mawqif ambayo eh, pia talib ahitaji eh, kuhusu hizi dhurufu ambazo ziko kwenye saha النظر ila ahwali almujtama الإسلامي kuangalia hizi hali za mujtama wa Kiislamu wa mafuhiku bihi na yale ambayo eh, yana eh, yanazingira mujtama min al kama mambo ambayo ya kuhatari ikiwa hili jambo mtu atalizingatia vizuri akaangalia mujtama wa Kiislamu vile ulivyo min jahli leo waislamu wengi watu maskini hawafahamu dini vizuri sisi tunangana na Nigeria hata hawezi kuwasaidia Waislamu. Lau tungekaa tukafanya tarkiz fi taalimihim wa irshadihim, wangekuwa umma wanafaidika zaidi kuliko kuwashughulisha na mambo mengine ambayo hayana hana faida wala hana kwa hivyo hili jambo kila mtu akiliweka makini ukiangalia hali ya mshtama wa Kiislamu na yale ambayo yanazingirwa na jamii ya Kiislamu katika mambo ya utari ya ujinga kwa watu wengi eh, wewe utadiriki ya kwamba huwezi kujishughulisha na ndugu yako Muislamu, utakuwa na shughuli. Maana mimi hawa nawaona wafanya haya hawana shughuli. Ungekuwa na shughuli za kukaa kwenye jalasat na kuwafundisha watu, usingeshughulisha na haya, wankosa shughuli. Kwa hivyo eh, hizi nasia zangu ambazo nimezipenda e, na narudia kama nilivyoanza e, mwanzo kule hii ni nasiha e, ma aqsidu e, li liad simkusudii kumgonga mtu wala nini ni situation ambayo e, kwenye saha ipo ingawa wengine tuifumbia macho lakini ni kadhia ambayo kila aliyoko kwenye manhaji ya salafu ukiwa ndani ya dawa au hujaanza dawa hani mambo ni maasara ambayo kila muislamu e, atakikana aliyatanabba awe na intibaha nayo e, kusiharibu adawa as-salafia ambayo maulama wetu miaka mingi wanaifanya e, ikiwa na, na usalama sisi tunaiharibu hii ni nasiha e, kila talib e, aichukue na kuizingatia kwa sababu Eh, unahitaji eh, kuyafahamu haya kwa sababu ya usalama eh, wa kwenye dini kwa machache Mwenyezi Mungu atujalie hima yafkahun wanayafahamu tunawaambiwa na pia atuelekeze kwenye barabara iliyonyoka nafikiri bikadri haja kukomea hapa tutapumua kidogo tutakuwa na maji hapa et eh, à ya maghrib tutakuwa na ile